เป็นวันจันทร์ที่สามสิบพุทธาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบ็ดวันนี้คิดถึงคุณครูโทซีอูนยึดเหลียมเพื่อนเพื่อนหลายคน Today is Monday t าค3 0ต h o ง m ัน2526 and today I'm t น i n k i n g a b o ค t the t r a c า in a น d Amy Jones ของผมที่ว่าพวกท่านคงจะสบายดีที่สิงคโปร์อาชีพเวลาเราก็จะเป็นเป็นเรื่องขอเสิงคโปร์ที่จำซื้อไม่ได้หรือยังไม่เคยได้พูดแต่คิดถึงเหมือนกัน I think people who know how ่น r e m e ความคิดเห็นของตมาไม่มีอะไรจะมาฝากให้พวกพี่พี่น้องสิงคโปร์มีแต่ธรรมะที่ปฏิบัติเรื่องชีวิตเท่านั้นเจ้าอาจารย์อื่นนักที่เชื่อในส็งัมสกดดานะ เรื่องชีวิตนี้ไม่ใช่เป็นของคนไทยไม่ใช่เป็นของคนจีน ไม่เป็นของคนอเมริกาหรือฝรั่งเศสอังกฤษและของพวกที่น้องสิงคโปร์โดยเฉพาะถ้าหากว่าขึ้นชื่อว่าคนหรือมนุษย์นั้นต้องมีเหมือนกันใช่ไหมครับ is not a like it has not something that constrains on me by people or anything or any people or any state of intervention at all. But anybody that is a human being, anybody that is known, it's not a like constrains on me. จะมีท่าถืออะไรถือศาสนาไหนพูดภาษาอะไรก็เช่นเดียวกันเรื่องชีวิตนี้ ความคิดเห็นของอาตมาหรือหลวงพ่อนี้เป็นห่วทุกอยากให้ทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมอย่างที่ เธอแนะนำแล้วแล้วเหมือนนั้นผมต็ผมก็พบอาจารย์อาจารย์ที่อ่าอะไรอัะไรอัตมาสังเวยก็คือลาที่คือสัจจะอันนั้นก็คือเอ่อ recommended in the past คือสัจจะเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้น ตือนมากชอบทำเรื่องสมาธิให้สงบแต่สมาธินั้นไม่ได้หมายถึงสิ่งนั้นไม่ไม่ที่เกิดเป็นคนทีสชอบเนี่ยนึกที่ชอบเป็นตัวนึกสมาธิหยุดกินกินนี่หยุดกินสุดท้ายเนี่ยไอ้ที่ชอบกินนี่ไอ้ที่ชอบเนี่ย เป็นสุขเป็นโทเป็นธรสมาธิที่ของตมาและหลวงพ่อปูมีหมายถึงตั้งใจทำทานทำงานพูดคิดหรือรู้อะไรต่างๆขึ้นมานั่นแหละคือสมาธิมันแท้จริงสมาธิเป็นเพื่อเพื่อแี่มีความสุขมีความุ่ขในตัวมีเยอะมีสุขมีสุข จะได้ดูดูอื่นเช่นเช่นจิตจิตเจอไอซีที่แบบจิตจิตสมาธิไปยืดสมาธิสมาธิอันแท้จริงนั้นไม่ต้องสงบเป็นอยมอะไรมากคือให้มีความันรู้สึกตัวและตื่นตัวอยู่เสมอ เมื่อจิตใจนึกคิดอะไรต่างๆก็รู้สึกตัวตื่นตัวอยู่เสมอนี่คือสมาธิอืมนี่คือสมาธิ we don't have to have calm reflection so much. This kind of samadhi, whatever we think, whatever we do, whatever we say, we are aware of ourselves as we think it, what we do it, as we say, out. And that is samadhi. We have awareness of ourselves is samadhi, not a sense of peacefulness and of calmness. สมาธินี่เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้คือ เราทุกคนไม่ต้องการเสวมทุกข์เสวมเดือดร้อนเสวมขัดเสวมยุ่งยากจึงต้องอาศัยทำสมาธินี่เองที่ใช้สมาธิเป็นตัวเลือก every person can do it because everybody all people don't want suffering all people don't want trouble agitated people mind and this not wanting of suffering is the samadhi that means what he's talking about. He didn't function to be aware of h i m คำว่าความสงบนั้นไม่ได้หมายถึงเราไปนั่งสงบที่ศาลต้นไม้หรือที่่นเนี่ยบมันก็อย่างนั้นคือความสงบนี้สงบจากโทสะโมหะโลภะหรือสงบจากอารมณ์ที่มันเดือดร้อนขัดสนวุ่นวายนั่นเอง The kind ที่ช่วยลดในท้องเนี่ยผมนึกเข้าสมาธิสมาธิself-awareness self-knowing is not kind of samadhi that doesn't really do with the entirety on the peaceful entire place of this. But this is the, the calmness that comes when you have freedom from anger, from resistance, freedom from greed or attraction, and freedom from delusion, from not knowing. So, mind, the turbulent turmoil of the mind. ใครก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ได้เพราะว่าทุกคนหรือชีวิตจิตใจของคนนั้น มีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบเต็มตัวมันอยู่แล้ว every every person can do this kind of samadhi of this kind of peacefulness and they can have it at any place at any time because every person has the, the, the mind that is clean, the mind that is illuminated, the mind that is calm in me already, and that mind is there in full, full space already. เพื่เราจะทำสมาธินั้นหมายถึงเราไปสร้างของสิ่งที่ไม่มีมันมีขึ้นและของสิ่งที่ไม่เป็นมันเป็นขึ้นตามปกติคนเรา ทุกสังทุกประสานหาของที่ไม่มีนั้นไม่มีโอกาสไม่มีเวลาไม่มีวันที่จะพบเห็นได้ทางดัสนาที่บริเวณโซ่ก็นักสิ it is l i ่ e trying t have something that we don't and c n t have something to make something that isn't come into existence usually every place a n every language people search for something that doesn't exist. When you search for something that doesn't exist, then you will never have the time, and you will never have the time to meet the thing that doesn't exist. คนจริงแล้วสมาธินี่คล้ายคล้ายกับเรียกว่าทำให้เราเกิดความมีความเป็นที่มีอยู่แล้วนั่นแหละรู้จากเกิดขึ้นมา สิ่งที่ตาติดตัวขึ้นมานั้นเหมือนกับเหข้าวเห็ข้าวเจ้าข้าวเหนียวแต่เป็นข้าวเปียกที่มันอ้วนมันเต็มแล้วไปแทะลงที่ดินแล้วมันจะงอกขึ้นมาเอง อันนี้เป็นคือสมาธิเป็นเรื่องเป็นธรรมะที่ h a v า n g s t a n d i n ด the same r e l ป g i o u s a l r ร a d y is is like d a n the last thing. Based on the last thing. Based on the last thing that is uh, from purify last thing becomes being well-watered with conditions. ธีทำวิธีพูดนั้นมันเป็นภาษาที่สมมติพูดกันขึ้นมาจะมำให้ฟังเหมือนกับของของสิ่งที่มันมีอยู่แล้วมันถูกเคลื่อนหน้าลงเลยไม่มีคนหนาวมันก็เคลื่อนหน้าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหรืออุปมาอีกอย่างหนึ่งคือของที่ถูกจิตเอาไว้ แต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น มันก็ไปหาที่อื่น แต่เมื่อเรามาพบของที่มันเคลื่อนหน้าอยู่นะครับมัหายของสิ่งที่มันเคลื่อนนั้นขึ้นมาเราเห็นหรือของที่มันถูกติดนั้นเรารู้แล้วก็เปิดออกแบบนี้เราก็เลยรู้เลยเห็นแบยเข้าใจนี่แหละคือสมาธิที่สริงมันไม่ทำงานที่ที่เดิมที่ที่สุดที่ดังที่ที่สุดที่ที่ที่สุดเลย The thing is there already, and when you see it, it is like uncovering something that has been covered up. That thing is there all the time, but you didn't see it, and now you uncover it. It's like, to give another example, it's like we go off looking for something, and that thing exists already in the place in which saw. start. So we go looking for it somewhere else, and when we return, we see it, you know it is there all the time. うん、なりします。 จึงได้ทั้งภาวนากันขึ้น และพระจำนวนนั้นจึงได้มาบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้ที่เยเป็นที่สิ่งในี่สัพัิสิ่อจสื่อจะุดทุิสื่อหรือจะจะเปินุดยยังไม่ต้องจะยืดจิกพริสุทธิสุาที่จะจะตปเจริสติปัฏฐานแต่ที่ือ is very different f r เนื้อคำพูดนั้นมันอาจคาดเคลื่อนมาหลายเพื่อคนแล้วเราคิดเอาสั้นๆเพียงแต่เราเกิดมาอายุเพียงสามสิบปีขณะนี้นะอายุสามสิบปีแบบนี้เมื่อเราเกิดขึ้นมาตัวเล็กๆพอพูดได้แล้วพอเราพูดเรื่องอะไรให้ฟังครั้งแรกเมื่อเราพูดเรื่องอะไรให้ฟังครั้งแรกจำได้ไหม is not a words and speaking. Our thoughts, our thoughts, our thinking is very first, in the course of our lives. So that maybe we can remember from the time we were 40 years old that if you think now about when we were very little, when we were, when we were very, very young, and our mother spoke to us, or our father spoke to us, can we remember what they said? ธิผมเคยถามหลายคนแล้วบอกว่าจำไม่ได้เพียงอายุสามสิบปีก็ยังจำไม่ได้อันนี้พระพุทธเจ้าตายหรือนิพพานหรือสวรรค์นักพอะไรแล้วจะจบพูดขึ้นมานั่นแหละเพียงรับดับขันแต่ล้สี่ร้อยกว่าปีจึงมาตั้งทั้งยในากันขึ้นบันทึกคำพูดนั้นเอาไว้ ไม่จะจริงแค่ไหนเพียงในอายุสามสิบปีก็ยังสั่งไม่ได้แจ่ก็ย้งยังเคยเจอจะที่ว่าโคยจะแค่เรื่องแบบเป็นมาได้ยังไาจะเคยทเป็นอะไรอย่างนี้คือแต่ที่เราเคยที่เราทำเป็นเรื่องแบบนี้แต่ถ้าคิดว่าแบบอีก400 y อ a r s after อ h e Buddha died that his teaching is put together with his environment and people, people remember 30 years in our own lives as we depend upon people remembering 400 years after after the Buddha died in so to have that situation การพูดนี้ไม่ใช่พูดทำลายกัมพีหรือไหนหรือบาลีอะไรแต่คนมีปัญญาฟังแล้วรู้เรื่องคนไม่มีปัญญาฟังแล้วไม่รู้หาว่าทำลาย จะสร้างอะไรขึ้นมาอีกที่ของมันมันไม่มีนั่นเนี่ยคือตั้งใจมันเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็รู้เช่นเราทำสมาธิอย่างแบบง่ายภาษาชาได้ทำรู้ได้อย่างที่เราทำมือมีความรู้สึกตัวเหยียดมือมีความรู้สึกตัวหรือเราเอามือวางไว้ที่บนขาเราึ๊กขึ้นให้มีความรู้สึกื่อนลงให้มีความรู้สึกยุกมือไปเอามือมา รู้สึกตัวความรู้สึกตัวนั่นแหละตัวสมาธิหรือสัจจะมันแท้จริง don't have to think about learning from something remembered for 400 years, but we have the soul and thinking to because the intention and now shows in every movement that we make พวกนี้แหละคือทำลายตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวนึกคิดเองใจต้อง มด้วิธีที่ทำเคยพูดให้ฟังมาแล้วนั่งพักเพียบก็ได้นั่งหยุดหายก็ได้หรือจะนั่งเก้าอี้ก็ได้จะไม่ถูกเราโคกระดาษหรสีจะวางเด็กจะวางเสื้อจะเป็นมาสกุลายเป็นมาสกุลจะยึดเป็นยึดเป็นเสื้อเลยพัดพัดจะวังซ้ายยึดเป็นยึดเป็นเสื้อยึดเป็นเสื้อขอบเลยเลยยึดเป็นยึดเป็นอะไรก็ได โดยมากคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ คือมันเคลื่อนไหวไปตามสัญชาตญานของคนด้วยครับ Most p ที่เรา e a r n they don't u n ่ e r s t a n ข t า e the thing b e c a u ร e they they don't น n d e r s t แบบนี้จึงสอนวิธีง่ายคือเราเอามือวางไว้บนขาของเราทั้งสองข้างนี่แหละ เวลาทุกขืมีขึ้นให้มีตัวรู้สึกตัวอันทุกขืมีขึ้นรู้สึกตัวอย่างนี้ก่อนเมื่ไม่ใช่จป็สมาธิคือความรู้สึกตัวมันกำลังเคลื่อนไหวขึ้นมาเนี่ยมันรู้ีมันก็จะเป็นเอรื่องที่มีความสุขความสุขคือการสร้างจิตวิญญาณมีเพิ่มอำนาจในวัยชราอาทีพที่ดีที่ให้เราได้ราบการที่ให้เราสมาธิที่ให้เราความสุขที่ดี awareness in the movement, because the movement stimulates ธิที่ฉันเอาเวนิสาที่เขามาทำสมาธิเอเวนิสิ born from the mind of the God คือสมาธิเนี่ยทำพอแล้วมันเกิดปัญญาตัวปัญญาตัวสติตัวสมาธิเรามาแบนคำพูดคำออกมันมากที่ทำสมาธิที่ที่ทำสมาธิ สติอันนั้นเป็นปัญญาอันนั้นเป็นวิปัสสนาอันนั้นเป็นวิปัสสนาอันนั้นเป็นสัจจธรรมอันนี้ไม่เป็นสัจจธรรมอันนี้เราแบ่งคำพูดเป็นมากขึ้นวิธีเซวิธีสติวิธีวิธีสมาธิวิธีปาญญาวิธีวิปัสสนาวิธีวิปัสสนาวิธีวิโยดานปัจจานวิธีนักปัจจาน This is where you're speaking with the body, you're defining ที่นั่นรกไม่ใช่ที่นั่นจะมีจริงถ้าหากพูดจริงจริงแล้วผู้สนใจอยากศึกษาจริงจริงอยากปฏิบัติจริงจริงแล้วไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้สนใจวิธีปฏิบัติธรรมกับเรแล้ววิที่ที่ที่หรือที่ตัวสื่อเป็นที่ไปเลยวิริยะที่สุดที่ไปวิริยะรี่ดีที่สุดไปไปไปยังที่นังสุดสุดมาแต่ในทางเดินศึกษาคุณในคุณสวรรค์ Now this is interested in finding out how to practice and doing the practice and learning about themselves through doing their practice. แต่ข้อสำคัญอาศัยบุคคลผู้ที่รู้จริงรับรองได้สอนได้แต่คนไม่รู้จริงพูดเฉยๆสอนเฉยๆไม่รู้ The important matter is to at the beginning is to depend on someone that knows somebody that can guarantee speaking to somebody that doesn't know that person that is just indifferent. He's not going to his teaching. He's just talking, but he doesn't know. And when you follow the teaching of someone that doesn't know, he will not know. การสร้างจังหวะอย่างนี้คือพูดนี้มันมีจุดสำคัญเบื้องต้นเราทำพอแล้ว มันจะเกิดความรู้ความเข้าใจเรียกว่า method of movement is a method that is underneath, underneath everything, it is unchanging, that is called Sattva Dhamma, the real Dharma, the true Dharma, the true nature. จะรู้มันก็มีอยู่อย่างนั้นไม่รู้มันก็มีอยู่อย่างนั้นดังนั้นจะอยากขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังทั้งหลาย ได้ประพฤติปฏิบัติตามวิธีที่นำมาแนะแนวนี้ If you know it, it is there, it is there, it is also, it is also there. So I would actually recommend for everyone that is listening that they put into practice this method that, that I recommend to you. มันวิธีทำให้รู้ขั้นต้นที่สุดเมื่อมันได้ขัดส่วนกันแล้วมันจะรู้เรื่องรูปนามเห็นมันเรื่องของมี sufficiently w นี n w อ at the b e g i n n i ย g we w ใหาเดินมาวถึงตรงนี้วิมานี้ประมาณตัวมันเป็นมาตัวหนึ่งเนื้อแต่รู้ลูกทำรู้นามทำหรือในที่อัตติโตมหรืออันยักษ์เป็นในเน้อแต่รู้ลูกโลกรู้นามโลกลูกโลกนามโลกมีสองอย่างด้วยกันหรืในที่ดีที่โตมที่ดีที่ไม่ ที่ทข้าจะโอนไปดีโอนไปดีโรคทางเหี้ยหนังหับโรคทางร่างกาย อย่างที่อาตมาเลือผมเป็นนี่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้หมอที่โรงพยาบาลตรวจมาดูแล้วให้ยารักษา ถ้าหายารักษาไม่ดีต้องผ่าตัดอันนี้เป็นโรคทางเหี้ยหนังโรคทางใจนั้นคือจิตใจมันโกรธมันโลภมันหลง มันพอใจไม่พอใจ ดีใจเสียใจอันนั้นโลกทางจิตวิญญาณต้องปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจเรืยกว่าบัตจะทุกทางเดินโอนก็คือมันก็คือสิ่งที่จะเป็นตัวทางเดินที่สิ่งที่เรามาเราควรจะพัฒนาครับจะจับตัวกันอยู่จะทำไม่ได้สร่งนี้ก็คือการพังกาครับเราต้องมาเรียนสิ่ง So t h a ร is o n า time, t า a t is t ่ e body. other kinds of mental disease, bone disease, mind disease, the disease of the mind, like being satisfied or unsatisfied, content or discontent, happy or unhappy. But that kind of disease, the medicine that has to be applied is knowing. You have to come to know Satyakamma. You, you have to come to know the real ท่วมเกิของที่ผิดให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจ เพราะสิ่งนี้มันมีอยู่แล้ว แต่เราไม่ยอมเปิดเราไม่ยอมหนีจึงไม่รู้จึงไม่เข้าใจจึงไม่เห็นเดียไม่เข้าใจเรื่องสัตว์ You see, you see, it's just already misplacing. Like we don't, we don't want to see it. We don't want to open it up. We don't want to uncover. นิจังเป็นตัวน้าตาเมื่อพูดให้สั้นเรียกว่าคำเดียวกันถ้าพูดแยกออกจากคำตัวทุกขังอนิจังอนัตตาอย่างนี้ครับที่ท่านเสนอดีกว่าอนิจจังอนัตตาถ้าเป็นเคยมีหลักตัวก็คือยุทธนิพพาดเป็นตัวคือแบบดีกว่ามีตัตว์เป็นเป็นตัวที่จะตัตว์เป็นคำโน้ตโดยเป็นสิ่ง่างๆอันนี้จะเอ็นตัวหนึ่งที่จะที่ทางเจอ something that's unbearable, and anatta means something that's uncontrollable. And this is just words, when you come to practice, and you'll see that every movement that we make, every movement is dukkha, it is anicca, it is anatta. You'll see that dukkha, anicca, anatta is just words, it is just one thing. They're all the same thing. บางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ไปหา คือแบบไอ้ที่นี่เห็นเป็นไงไอ้ที่นี่เห็นเป็นที่ของคืออันชาหรือของขาเนี่ยซึ่งแบบคือสร้างของขาจะคือที่นี่จะสร้างสิ่งอะไรสร้างสิ่งบางคนไม่เข้าใจเลยก็ต้องหาเงินนานเดินนานเจ็บท้องเจ็บขาปวดหลังปวดเอวหรือบางทีคิดถึงบุคคลผู้ที่ ล้มหายตายไปนั่นแหละอันนั้นไม่ใช่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นอนิจจังไม่ใช่เป็นอนัตตานั้นความหมายของบ้านผมหรือบ้านธารมาว่าเป็นทุกขเวทนาทุกโศกโศกาทุกข์ให้ลำไส้บานชี้ส่วไปตั้งแต่ตอนเป็นเรื่องมาเป็นที่จะมีความรักษาได้ซึ่งเป็นในตอนกำลังทาในทีงกำลังทางรักษาในที่เกิดเป็นในนีสเป็นเลยเม็นแบบมันมันมัน is a very, very deeper, a very deeper way to know, very painful feeling. It is not deeper. It is not suffering, very painful feeling. And we take away the way understand the, the, the real nature of deeper. ถึงนั้นไม่ต้องเจริญสติก็รู้เด็กเด็กก็รู้ถ้าวันนั่งนานมันก็ต้องเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บแข้งเจ็บขาเมื่อคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ต้องเป็นทุกข์ ครใครไปรู้เรื่องนั้นไม่ต้องเจริญสติไม่ต้องทำกรรมที่อะไร after that one night I started to like pain in the body when you think of people that have died already and we also think that is dukkha but that is also dukkha vedana there's not the real dukkha that kind of knowing dukkha knowing dukkha vedana knowing change of feeling you don't have to develop awareness of ourselves you don't have to develop full awareness children can know this everyone can know this they can know the pain is sitting a long time with an overflowing thinking about Peter h t h a t a day. That is not Peter, that is painful feeling, that is not the real Buddha. No, the real Buddha, we have to develop awareness of ourselves, we have to be aware of ourselves. you So เป i นพูดเป็นที่พูดนี o ไม่ i จร t ญสติไม่เลยส a หรับ this coming t thing that I'm saying if you don't develop sati you will not know ตัวของผมนี่เคยฟังมาแต่ไม่รู้ เมื่อมาเจริญสติให้มีความรู้สึกเนี่ยอายุสี่สิบหกปีรู้รู้จริงๆเรื่องนี้ เมื่อไม่ทำเรื่องนี้ไม่รู้รู้เรื่องอื่นไม่ถูกต้องนี่แหละเรียกว่าสัจจะมีการมีการมีการมีการ I listen very very often I listen to people talk about this but I didn't understand when I came to practice developing awareness of myself the age of 46 and I developed practice when I knew I knew it clearly I knew it for myself say, t h i n I n e w t h s thing, so it e m that i s here a l d I n e w t a saw that. I'm so fucked up from t s I'm so knowing the m n o the มันรู้วิธีรู้รู้ตัวเรานี่แหละทุกมือขึ้นเป็นทุกเคลื่อนมือลงเป็นทุกอันนี้็นอื่นมองเห็นอะไรนะามันใหญ่ต่อไปกับทุกตาก็เป็นทุกเมือซ้ายแลกหัวก็เป็นทุกอันนี้ก็เป็นทุกละเอียดเข้าไป บัดนี้หายใจเข้าก็เป็นทุกข์หายใจออกก็เป็นทุกข์หายใจเข้าสั้นก็เป็นทุกข์หายใจออกยาวก็เป็นทุกข์หายใจเข้าหายใจออกเลยไม่อียดก็เป็นทุกข์อันนี้เป็นกกรทุกข์อันนี้เป็นอื่นมองเห็นต่ส่วนจิตใจที่มันนึกมันคิดอันนั้นก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกันแต่มันละเอียดเกี่ยวกันอืมนี้นะแต่เป็นอย่างไรได้ที่เกิเป็นอย่างไรได้ที่เอิที่เกิด who work for a rough nothing, have a person looking from Caesar, something more subtle, blinking the eye, closing the eye, opening the eye, that is deeper. That can also be seen. And even more subtle, breathing in is deeper, and breathing out is deeper, breathing in source is deeper, breathing out source, breathing in long is deeper, breathing out long is deeper, breathing very subtly is deeper. And but this can also be seen, but then something even more subtle that other people cannot see when you speak. ที่ปฏิสิทธิ์บริที่สุดเป็นคนบริเป็นคนดีกว่าปฏิสิทธิ์เปนดีกว่าอันนี้แหละเรียกอ่าวิปัสสนาก็ได้เรียกว่าปัญญายานเกิดขึ้นก็ได้เรียกว่าจิตเกิดสำนึขึ้นมาจากในจิตใจก็ได้ที่สุดเป็นปฏิสิทธิ์ปัจจุบันเป็นคนมีเวลาเป็นคนมีเป็นคนมีเราเป็นคนเป็นคอันนี้คือเรื่องที่สุดเป็เรื่องจริงเมื่อนี้อันนี้แล้วก็รู้สมมติ สมมติสีสมมติเทวดา สมมติหลักพระนึกสมมติอะไรสมมติทั้งนั้นถือก็เป็นคนทำเชื่อผู้เชื่อคิดเชื่อนี่หมดเขาเรียกว่าถือถ้าเทวดาก็คือคนทำดีพูดดีคิดดีนั่นแหละคือเทวดาเราเคยได้ยินไหมคนทำเชื่อเขาเรียกไอ้ถือคนทำดีเขาเรียกโอ้คนนั้นคือพระธรรมคือเทวดาเนี่ยมันไม่สมมติอไม่ได้ือ everyone starts to make living conventions that need definition, expression, and agreement between people, something that you don't make only for yourself, something that something that a non-existent thing, not a really existent thing. ำคำสอนของท่านผู้รู้คำสอนของท่านผู้รู้เนี่ยสอนเข้าหูหูคนหูสัตว์สัตว์นั้นไม่มีสัญญาจำเมื่อคนมีสัญญาจำเมื่อเกี่ยวกับศาสนาเพราะคำสอนของท่านผู้รู้ In the Western look, when we have to know religion, religion means the teaching of one who knows. The one who knows teaches, but enters the ear, it enters the ear of man, it enters the ear of animal. Animals don't have to fix it. And you can have to develop perception so I can remember. Even though I have to develop perception so I can remember. I can remember the teaching of one who knows. The teaching of one who knows is called religion. คือว่าศาสนาจริงๆคือตัวคนทุกคนคือตัวศาสนา religion the real religion true religion is is open it's open every person every man every woman it is religion จะเป็นคนดีทุทข์มาแต่นี้ตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยทุทธะคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญามันเนี่ยพร้อมกันแล้วมันเกิดขึ้นมา เหมือนกับเนื้อข้าวที่มันงอกออกมามันมีพืชมันงอกออกมานั่นแหละคือพุทธะพุไธะคือที่สุดคือคือที่สุดอืมเป็องค์ที่หนึ่งพุทธะมีเป็นองค and he knows that I'm really awake and I'm not awakening. It means second samadhi coming out. These things are all the same. It's like the right brain is easy to keep and keep is keep with this brain that is second samadhi coming out. That is the one that knows. That is the Buddha, that is Buddhist religion. ใครก็ได้หรืออย่างนี้ไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ใครที่ไหนเลยใครรู้กับคนนั้นเหมือนเรียกว่ามีสัจจะ มีคำนี้ที่เชื่อสิ่งเลยเด็กที่เชื่อสิ่งที่เด็กที่ได้รับรู้ยึดตัวไม่ได้มี่ด้รับรู้ยึดตันเป็นไงแล้วยเดตัวเป็นเป็นไงดิเป็นไงตัดตาเป็นไงดีจะคิดเป็นเรื่องเป็นไเดิจะคิดเป็นเรื่องที่เป็นไงตัดตาเป็นตัดตาเนี่ยนะครับไม่เกิดไม่ไม่เกิดนเ่รื้อะไรดิเมื่อรู้อะไรเราก็ต้องรู้บาปรู้บุญบาปคือเป็นโง่คือนังไง นี่คือคนฉลาดนี่แหละเป็นเรื่องเสียไปเลย know it and we know it we know it Christianity is sin we know it is stupidity it's it's it's going into the great thinking we know it is stupidity know it when we when Christianity may be great know it is heaviness knowingness นี่พูดให้ฟังตามขั้นตอน นี่หมายว่าผู้มีปัญญาสังเวรู้ทันทีจิตเราที่จิตเป็นเรื่องที่ละเอียด so somebody that has somewhat will understand immediately มันนี้จะหมดทุกเพียงเล็กน้อยคือเราจะไม่ติดสมมติมันเองนี่คือนี่คือ for the knowledge seeker a little bit in society, very much, of course, very much, it's an addictive in needed like convention, like doctrine, like opposition, like things that people happen to agree upon, maybe are born into. แบบนี้วิธีที่จะสอนให้มันข่มโกรธข่มโลภข่มหลงเล็กน้อยไปนั้น Now uh, it's about the method to make in kind of evolution that will increase เราต้องพยายามทำควมรู้สึกตัวทำควมตื่นตัวอยู่เสมอที่เราตื่ใจที่ยืดเอาเงินสละเสร็จเตรียมพร้อมเสร็จโอเคเพราะเป็นสิ่งละเอียดมองไม่เห็นโอกาสจับไม่ถูกเลยมือที่จะต้องเป็นก็จะต้องเป็นโอเงที่จะต้องเป็นได้ที่จะทำสัมผัสได้เพราะ อินทรีย์หรือว่าปัญญาหรือว่าสัจธรรมเดียวก็คือคนสติโคกิดญาณสติปัญญาสติปัญญาในวิสัยที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นคนสติลองบอกและแนะนำที่ให้ดูจิตดูใจที่มันนึกมันคิดนั้นเราจะไม่ไอะไรท่ไช้อยู่เดกที่จะ is what is there between the mind and the spirit is equal ทำเอาเหมือนแมวกับหนู they like that a cat walking around ถ้าหนูออกมาแมวมันจะทุกทันที that amazing the cat is a immunity คนคิดก็เหมือนกันถ้ามันคิดขึ้นมามันจะเห็นมันจะรู้มันจะเข้าใจคนคิดจะถูกหยุดทันที you see is not as simple to say in thought arises in the spirit in the mode you'll understand it. Thought is stopped นี่แหละคือธรรมะทุกอย่างแท้จริงธรรมะทุกอย่างเป็นเครื่องมือตาโทสะโมหะโมฆะรู้คนโลภคนโกรธคนหลงคนไม่รู้ได้ทั้งนี้ก็คือสมาธิก็คือเรียกสมาธิคือสมาธิคือสมาธิก็คือเกิดกิเวก จริงเองเองจะมีสิ่งเองเปจะได้หมดเลยสมาธิแบบนี้ ไม่ต้องไปนั่งอยู่ที่ตา ที่ตั้งที่ไหนก็ตาไม่ต้องหลับตาเพราะเป็นเครื่องมือตาควรไม่รู้เท่านั้นเองคือคนก็สามารถอยู่ได้ครับคือการคิดมาใช้ในการติดตามสมาธิคือการใช้เวลาคือสามารถอยู่ได้คือใจคือสมาธิ 8จะที่ยี่สิบหกโมงาเลยที่ผู้ยิ่งรับรองได้ถ้ามีผู้สนใจจริงๆแล้วถ้าปฏิบัติติดกับติดตัวที่ที่บอกเป็นใจสี่หรือคนบริสุทธิ์ยิ่งที่สุดมีความรักที่ด้วยมีคักที่สุดแต่ว่าที่ที่มีความรัก อย่างนานสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดลางี่ดดูแอ่เป็นใจสีหรือต้องไปยืนยันที่สุดมันจะพักที่ไกลไปทักที่สุดนะครับที่ที่สุดที่สุดที่สุดอย่างนานสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุด